Знаете дека напоменав дека ќе одиме се уште со Јона, иако конкретно денеска не, или <clears throat> ја поминавме да речеме целата книга на Јона, во суштина целата содржина, но неверојатно оваа книга дава одговор, знаете, не дека на оваа земја ние ќе добиеме одговор за сите прашања. Меѓутоа, оваа книга се обидува и дава на некој начин одговор на, можеби, најтешките животни прашања. Но пред да поминеме повторно на Јона, ја би ви кажал први значи, една илустрација. Значи, си бил еден постар кинез по име Саи, и кој што се што имал бил еден син и еден конј. Нормално си имале дом кај што живееле. А, и што се случило? Еден ден конјот им избегал. а, како и да е, не е лошо да слушне пак. А, и некој му рекол, биди трпелив, сај. После некоје време конјот се вратил. А, синот, откако израснал, научил да јава, значи да го јава конјот, и заминал еден ден да го јава, навраќање назад, паѓа од конјот и се осакатува единствениот син и сега и уште и осакатен, бил наистина уште по тажен од колку во првиот случај, кога, или наведум конјот, го изгубил за секојаш. И истиот тој што му го кажал предходното му вели сега уште повеќе трпение, биди трпели. И што случува? Избива војна, сите млади ги регрутираат и никој од нив не се враќа назад, освен синот на Саи, кој што, значи, останал дома, не бил регрутиран и, и останал жив, заедно со, со, својот, со својот татко. Значи, еве еден пример, ги има такви многу. А, јас сум слушал за а сличен е таков случај на, а, дали беше маж или жена, не е битно, кој што требало да патува со Титаник во таа копнена ноќ, кога Титаник знаеме дека ќе, ќе потоне. Ви тоа што се случило, како се случило, некако изгледа го испуштил бродот, Или, да, мислам дека Оги Цетиво кажуваше тоа, да. И знаете, некојаш чу, чуди се тие Божи патишта. Во Божјата математика 2 плюс 2 не е секојаш 4. Колко и да е чудно, нели? А, и дури во самата природа имаме некои примери кои што ќе ни укажат на тоа <clears throat> и ќе не подучат како да некојаш може би ги сватиме и некои несватливи работи, што не се случуваат во животот еве да, да го земеме натриумот како елемент. Тешко се наоѓа, односно не, не може не можете да го сретнете значи, како посебен елемент во природата, затоа што е многу реактивен и се сврзува значи, со други елементи, значи само во соединение. И реагира со водата, интересно како реагира со водата, поголеми парчиња на натриум во водата а, може да предизвикат експлозија. А, посебно натримлува од метал, значи со водата а, ослободува каустичен натриум хидроксид и високо запалив водороден газ. И обата овие се доста опасни и можат да предизвикаат и кожни и очни повреди. Значи, е, каков е натриумот? Опасен може да биде, експлозивен. Хлорот и самиот назив хлорос, значи бледо зелен во својата елементарна форма, при стандардни услови, е бледозелен газ, кој е околу 2,5 пати погуст од воздухот и има задушувачки мирис и е отровен. Тоа е добар, е добар оксиданс, затоа се користи за дезинфекција. Сега го имате хлорот како отровен бледозелен газ, го имате натриумот кој што е може да предизвика експлозија, значи да дојде до големи оштетувања, и сега го имате миксот на натриум и хлор, и што добиваме? Сол, без која што не може. Сварно, јадењето, ако не е добро насолено, ако нема значи, доволно сол, не е невкусно. Толку е, значи, потребна таа состојка, па дори во Библијата се зема како опис за нас, христијаните, дека треба да видиме сол на оваа земја. Значи, да даваме вкус во животот на луѓето. Фа, па, има има X примери, мислам, земете, значи зејтин, јајца, млеко, брашно и од, од, од мислам посебно не иде никако, ама ако ги добро смешате, посебно некој домакинки ќе испаде некој убав колач или што знам торта или така натаму, така натаму. Значи интересно е како преку овие примери Бог сака да ни покаже дека не секогаш можеби 2 и 2 се 4 како ние што сваќаме, ама Бог ги води често пати настаните на таков чуден начин, ама секој за наше добро. Да се подсетиме, минатиот пат кажавме. Што сакал Бог во книгата на Јона? Се што сакал и тоа го постигнал, да спаси, да го спаси Јона, да ги осведочи оние што биле на бродот и да ги спаси ненавијаните, 120 000. Дотвориме сега во Јона, значи книгата на пророк Јона. Во втората глава, односно во првата глава, први да се подсетиме на еден момент. 15 стих, и го зедоа Јона и го фрлија во морето, и морето престана да неја. Кои се тие кои што го зедоа и го фрлија Јона во морето? Че нешто биле на бродот. А Јона во втората глава се моли и вика во третиот стих, Господе, ти ме фрли во длабочината, во срцето на морето и водата ме окружи. Сите твои поплави и бранови минаа преку мене. Откаде му е сега на ова на Јона? Господе, ти ме фрли во морето. <laughs> Може ми не е толку тешко, нели, кога бегате од Бога, па да сватите зашто некои работи ви се случуваат. тоа често пати, дори ако сте верни, може да ви се случуваат некои чудни работи. Значи, знаете, едно зборувавме и кажавме дека ние како луѓе сме ограничени, често пати не можеме да погледнеме со тие очи на верата, погледаме само една еден дел од мозаикот и таму сме се зјапнали и тоа е, и тоа е сегашното, нели, тоа што не се случува. Ама големата слика никако да ја видиме. А тоа парче само е мал дел мозаик. Да отвориме во Битие 45.5. Одиме кај Јосиф. Случајот со Јосиф е исто интересен. Значи 45.5. Односно од први стихи читаме. Ова е средбата повторната средба на Јосиф со неговите браќа. Знаеме што се се случило. Неговите браќа првен сакали да го убијат, да го ликвидираат, едноставно да го нема, па на крајот, ајде се предомислили, ќе го продадат на, на исмаилците, а овие го однеле, односно завршил тоа во Египет, знаеме. Јосиф не можеше веќе да се совлада пред оние кои го обкружуваа, па извика, нека отстапат сите. Така не остана никој со Јосифа кога им се откри на бракета, чи насамо со своите браќа. Заплака, гласно, одеднаш, да може египетците да го чујат. Се научи за тоа и во фараоновиот дворец. Јас сум Јосиф и ми рече Јосиф на браќата си. Дали е татко ми уште жив? Но браќата не може да му одговорат, толку се смутија пред него. И на вистина, за изненадување после толку години, цело време мислејќи кој знае кај завршил, Јосиф да се најде и тоа на таква функција во Египет. Јосиф им рече на браќата, приближете се кон мене. Кога се приближија, продолжи, јас сум Јосиф, вашиот брат, уште еднаш им повторува. Кого го продадовте во Египет? Но сега не се возбудувајте и не жалете за тоа дека ме продадовте ваму, зашто Бог е оној кој ме испрати пред вас за запазување на вашиот живот го продадува браката или бра... Бог го испрати за Египет. И она го фрлија овие во морето или пак Бог го фрли во морето. Еве, ајде, Јона заслужил, да кажеме. <laughs> Ама дали Јосиф заслужил? Еве една друга ситуација. Во 50-та глава сега ќе отвориме. читаме од 15 до 20, кога Јосифовите браке видува дека почина татко им, значи сега ова е откако значи Јаков ќе почине, и овие уште се несигурни. Се уште сметаат дека Јосиф на некој начин ќе им се одмазни за она што му го направи. И рекоа, што ако Јосиф е лут на нас, ако се обиде да ни врати за сето зло што му го направи, Затоа му порача на Јосифа пред својата смрт, татко ти порача. Почна да го лажа. Нешто што не, не било така. Рече ти му вака на Јосифа. Прости им ги на своите браќа злото и гревот, зашто постапија толку сурово кон тебе. И така прости им ја на вредата, на слугите, на Бога, на твојот татко. На ти зборови Јосиф се распак. Упанало тешко. Што уште да им прости? Значи, <laughs> зарем сето тоа што го покажал, да не, не било доволно. Тогаш неговите браке дојдоа сами кај него, се фрлија пред него и му рекуа, еве нека тебе да ти бидеме робови. <laughs> Еве сега, малко и додирна точка со оно што го зборувавме за, за време на пуката. И Јосиф одговори, не бојте се, па зар сум јас место Бога? Освен тоа, иако имавте вие намера да ми сторите зло, Бог го сврте тоа кон добро да направи тоа што се случува денес, да спаси живот на голем народ. Повторно гледаме Бог во улога на спасител, да спаси. Ништо друго. Дури на еден ваков начин го продаваат, завршува во робство и самиот, во Египет, меѓутоа, сето тоа Бог го свртел на добро за да се спаси целиот израелски Значи, натриумот е опасен, хлорот е опасен, ама кој ќе се спојат? Знаете што вели оној убав, прекрасен стик со прекрасно ветување во Римјаните 8.28, се Сите работи содействуваат за добро на оние кои што го любат Бога. Како што натриумот и хлорот содействуваат за да се добие сол. Што не значи дека е, имаме случаи со натримот и хлорот, опасни двете соедини, елементи, меѓу тоа во тоа нивно содејство се добива сол. Че може да имате лоши моменти во животот, некои чудни а, значи, случки во животот и да велите каде е Бог, меѓутоа сето тоа да води кон добро. И секако дека води кон добро, ако или сме тие кои што го любиме Бога, како што самиот стих вели. <clears throat> Сега да отвориме во дело Апостолски втора глава. Дела апостолски, втора глава. Значи, од 22 и 23. Ова е дело од Петровата проповед, значи на денот 50-ница кога се излил Духот Свети. Мажи израелци, чујте ги овие зборови. Бог во вашата средина го потврди Исуса Назареецот со сили, чуда и знаци што Бог ги направи преку него меѓу вас, како што знаете самите. Вие него, откако беше предаден според одредена волја и промисла Божја, преку раците на беззаконистите го расновте и убивте. Чуден стих много. Вие го расновте и убивте, ама откако беше предаден според одредена волја и промисла Божја. Сега треба да внимаваме малку да не кажеме дека Бог го распна Исуса, ама стикот и така извучи. Вие го распнавте, ама тоа беше промисла Божија. Да се вратиме во Исаија 53 глава и да, го, да ја видиме онаа пророчка реч на Исаија во 10 стих. 53, 10 Исаија. Но на Господа му беше угодно да го порази и тој го предаде него на мачење. Кога го жртвува својот живот, како принос за греф, ќе види потоство, ќе ги продолжи своите денови и Господовата воля ќе се исполни преку него. Но Господ му беше угодно и го предаде на мачење. И дали забележате што вели? ќе види потомство, е пак додирна, додирна точка и наследство, со нели, тоа што го зборувавме, 12 стих, односно, е 11. Заради страдањата на својата душа ќе види светлина и ќе се насити со неизиното сознавање. Мојот праведен слуга ќе оправда мнозина и нимата вина ќе ја земе на себе. Затоа ќе му даде мноштво во наследство. Што значат овие зборови? Да отвориме за момент во Евреите 2 глава, Евреите 2 глава 9 и 10. Послание до Евреите 2 глава 9 и 10. Да го гледам Исусе кој беше направен само за малку понизок од ангелите, овенчан со слава и чест заради смртното страдање, та по Божијата благодат да ја вкуси смртта за сите, зашто му прилегаше нему заради кого е се и преку кого е се, откако приведе многу синови во слава преку страданијата да го усоврши началникото на неговото спасение. Многу синови приведе во слава, ќе добие големо наследство, значи. Бог, на Бога му беше угодно сето тоа што се случи. Исус ја исполни Божјата волја. Како тоа што е Бог? Ужива во, во нечии страдања, му беше угодно. Видите ги зборовите. Па зар на Бога не му беше угодно тоа што случуваше со Јона? На Бога му беше угодно, затоа што сето тоа одведе до таму да 120 120.000 бидат спасени. И самиот Јона да добие убава лекција. И тој да се спаси. На Бога му беше угодно и тоа што се случи со Јосифа, иако беше предаден иако зло му стори на неговите браќа. Затоа што преку Јосифа, на тој начин се спаси цел еден народ. И зар на Бога не му е угодно што Исус беше поразен, умер на крстот, за да се спаси секој оној кој што ќе поверува, што вели евреите 3.16. Бог сака да спаси. Ништо друго не прави. Освен тоа, значи, понекогаш со комбинации на натриум и хлор или не знам како, ама <laughs> се, ги води наследите онака совршено за да не спаси. Еве еден цитат од библискиот коментар, кој што вели вака, значи ќе го појасни оној дел кај што вели дека на Бога му беше угодно. Како тоа? Бог уживал во тоа нешто. Или што е работата? Праведникот мораше да ја поднесе Божјата осуда, се мисли на Исуса, и неговиот гнев, не заради осветољубивост. Бог не, е, не беше осветољубив во случајов, никогаш не е, затоа што срцето на Отецот било погодено со најдлабока болка, значи не му било туку така на Отецот. Во тие мигови кога Исус ки изговори Боже мој, зошто ме остави? Му било тешко и нему, меѓутоа му било тешко и на Отецот. Со најдлабока болка, кога неговиот син ја поднесуваше казната за човечкиот греф, ни крив ни должен. И знаете, секојаш дали сме криви, дали сме должни или не сме должни, секојаш кога не се случува нешто тешко, Бог тагува заедно со нас. Бог ја споделува болката. Тоа е нашиот Бог. Бог е љубов. Но, од друга страна, видите што вели понатаму цитатот, никогаш Божиот син не му бил помил на Отецот, на небесните ангели и на сите жители на непаднатите светови отколку тогаш кога во понизност се сложил да поднесе немилост, понижување, срамота и најголемо злоставување од луѓето. Никогаш не му бил помил, затоа што тоа бил клучниот момент кој што ќе овозможи спасение на секој на кој што ќе поверува. Тоа е целта Божја. Јас поделувал болката, меѓутоа и никогаш не му бил помил, му било угодно тоа што се случувало. Па немојте да го забравите ова. Бог сочувствува со вас, секојаш кој ви тешко, ама и му е угодно во оваа смисла, како што читаме, затоа што сака од вас да направи драгоцен метал, односно да ви прочисти, да, да ви доведе до спасение. Тоа му е најбитно. Што и да е тоа, значи, во нашиот живот? Вели, земајќи ги гревовите на светот врз себе, тој го воздигна човечкиот род и го ослободи од клетвата на гревот. Еве зашто на Господа беше угодно. Конечно, значи да се тргне пречката, препреката, гревот, <clears throat> за да тој биде повторно со нас. <clears throat> И повторно да го спомнеме оној стих, Римјаните 8.28. Еве ќе отвориме да го прочитаме изворно од, од Константинов овде. Но знаеме, и треба да знаеме, и ова никогаш не треба да забравиме, како христијани треба да знаеме, дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го любат Бога, кои се повикани по неговата намера. А која е намерата на Бога? По која намера сме повикани ние? Идеме спасени, да видиме еден ден со Него. И да му служиме нормално и да во неговата служба значи, допринесеме да и други доедат до спасението. Во Евреите 11.6, познат стих, стои дека без вера не можеме, не е можно да му се угоди на Бога. И на Бога му е угодно кога нам ни јакне верата. Меѓутоа, како јакне верата? На кој начин? Ајде да отвориме во Јаково послание. Зошто, сега може би полесно би требало да ги разбереме и овие стихови во посланието, Јаковово, во првата глава, во вториот стик, вели, сметете за чиста радост, браке мои, која ќе паднете во разни искушенија. Која ќе паднете во разни искушенија, сметете тоа за чиста радост. Зашто? Знаејќи дека испитувањето на вашата вера создава трпение, а трпението нека има совршено дело, за да бидете совршени и потполни без ников недостаток. Тоа значи спасение. Бог сака да ни ја зајакне верата, А не јакне верата од некој, ете, лежерен живот, живот кој што, кој што немат никакви проблеми, ништо, се е онака гладко и лесно. Ајде да отвориме да видиме се еден пример, која сме веќе кај значи, тие некои чудни настани, некојаш кои што мораме да ги поминеме по животот, да видиме да го видиме примерот со Манаси. Секјавате на царот Манаси. Страшен бил втора книга Летописи или втора книга Дневник, зависи кој превод вие, и да отвориме 33 глава. Од 10 до 13. Господ, значи втора книга Летописи, 33, од 10 до 13. Господ ги опоменуваше Манаси и неговиот народ, но тие не послушаа. Затоа Господ ги доведе против нив военачалниците и асирскиот цар. Го фатија Манаси со куки, го врзаа во двојни железни вериги и го одведува во Вавилон. Кога се најде во неволја, видите че се пати зашто е потребно <laughs> човек да се најде во неволја. Кога се најде во неволја, почна да му се моли за милост на Господа, како и самиот Јона, не Својот Бог длабоко се покаја пред Бога на татковците. Која е целта Божја да те спаси, да дојдеш до покаяние. Не доци тој со своето доаење, ама е трпелив, долго трпелив, чека да се покаеме за да не спаси. И, вели, се молеше и Бог му се смилува, те го послуша неговото просење и го врати во Иерусалим во царството, и тогаш и созна дека Господ е Бог. Тогаш го позна Господа дека навистина е љубов и дека навистина често пати знае да направи такви постапки во нашиот живот, значи да овозможи некои работи, како, например, да не фрли во морето, да не фрли во длабочините морски, да дозволи да не фрлат во некоја јама таму, да дозволи да не продадат како робови во Египет, значи сликовито се изразувам преку примерите што ги видовме, да дозволи и да и да и пазете во целото тоа да му биде угодно дека тоа ни се случува. Зошто? Затоа што знае дека од тоа ќе произлезе нашето спасение. Затоа искушенијата сметате ги за чиста радост. Слушайте, што не вели населен Вајд во делата на апостолите за апостол Јован, знаеме кај завршил на Патмос, че значи бил на виден голи оток, и Видите што пишува овде се Селе Вајд. Искуството на апостол Јован во неволјата и во прогонството содржи чудесна, силна и утешна поука за христијаните. Бог не ги спречува заговорите на безбожните луѓе. Некогаш Бог ќе дозволи, значи, заговорот да успее и вие да се најдете таму кај што никој не сака да се најде. Не ги спречува заговорите на безбожните луѓе, но прави нимите лукавства и сплетки да излезат на добро на оние кои се во неволјата. И тешкотиите и му остануваат, значи, оние кои што во неволите и тешкотиите му остануваат верни и предани небо. Сплетките и лукавствата на заговорниците, оние кои што коваат заговор, ќе успеат, ама Бог сето тоа ќе осврти на добро за вас. Значи, повторно за ваше спасение, за изградба на вашиот карактер. Евангелистот своето дело често мора да го извршува среде тешко прогонство и среде огорчено противење и неправедни обвинувања. Но во тие мигови мора да се има на ум дека искуството добиено во огнот на искушенијата и неволите е посилно од страдањата и од сите маки кои се поднесуваат заради него. На тој начин Бог своите деца ги води поблизу до себе, за да им ја покаже нивната слабост и својата сила и да ги поучи да се подпираат врз него, односно да им зајакне верата. На тој начин ќе му угодат на Бога. Така ги приготвува да се справат со секоја тешкотија, да можат да вршат одговорни должности и да ја исполнат големата цел за која всушност и им се дадени нивните способности. Значи 2 плюс 2 не е секојаш 4. Ама секојаш за наши добри. И уште еден цитат за мислам дека за Павле се однесуваше овој. Божјата милост го крепела Павла во неговото темнување, затвор. овозможувајќи му да се радува во својата неволја. Зашто Павле бил радосен во својата неволја? Зашто Јован бил радосен во својата Самиот Павле запишал, радувајте се на тие искушенија. Затоа што знаел кој го фрлил Јона во морето, затоа што знаел кој овозможил да Јосиф отиде во Египет. Знаел кој стои за тоа. Знаел дека тоа е со цел. Тој со вера и со осведоченост им пишувал на своите браке во Филипа, дека неговото заточение послужило за ширење на Евангелието. Сакам да знаете, браке, дека ова што се случува со мене помогна за поголем напредок на Евангелието. Така што им стана јасно на целата царска стража и на сите други, дека сум во окови заради Христа и дека повеќето од браќата во Господа, охрабрени од моите окови, се осмилуваат се повеќе без страв да ја проповедат Божите речи. Сето тоа било до, за добро, за ширење на Евангелието. Да уште многу повеќе поверуваат. Во ова Павлово искуство се наоѓа на поука за нас. Зашто во него се открива начинот на кој работи Бог. А неговиот начин, како што кажеме, не е секојаш логичен и сватлив. Не е секојаш 2 плюс 2, 4. Господ може да го претвори во победа и она што нам некојаш не изгледа како целосен неуспех и пораз. Дали внимавате на овие збори? Господ може да го претвори во победа и она што нам некојаш не изгледа на целосен неуспех и пораз. Затоа што ние гледаме само на тој дел од мозаикот. Не гледаме целата слика ние сме во опасност да го заборавиме Бога <clears throat> и внимание му обрнуваме само на оно што се гледа. Ево, тоа што разбрува. Само на тоа. Тоа е, значи, недостатокот на верата. Верата гледа многу подалеку. Сеќавате на во Дотан, мислам дека беше местото каде што Елисей бил со својот а, слуга и кога биле обколени со војска, И Елисеј воопшто не се плаши, а овој трепери. Ај погледни, односно се моли на Господа, Господа му ги отвори очите. Очите не му биле отворени, ма <laughs> не му биле отворени очите на верата, она што често пати нам не е затворено. Кога погледнал после, а, па нашите се многу повеќе од нивните. Па секоја ше така, нормално Бог за нем ќе дозволи да да бидеме под една таква обседа и да, да из, изгинеме. Значи, наместо со очите на верата да го гледаме невидливото, ние само се зјапаме во тоа што се гледа. Кога ќе најдат неволи и несреки, веднаш сме подготвени да го обидиме Господа за равнодушност. Често пати знаеме кажа, е, Господе, зашто ова мораше да ми случи? Зашто сега ме продадува како роб? Зашто? Зашто не го спречи ова? Зашто морам из ова да поминувам? <clears throat> Такви сме. Мора да признаеме. Че го винуваме Господа за равнодушност. Ништо не превзема Господ. Па дури за свирепост кон нас. Па зарем не бил свиреп, ако го заеме стихот, на Господа му беше угодно, вели Исаија, кога Исус значи, се мачеше на крстот. Како бе тоа угодно? А ние сметаме дека Бог го биеше, нели, како што вели вистата глава, дека он е свиреп, Не, сето тоа е за спасение. Сето тоа е за спасение. Сето тоа е за добро. Ако тој смета дека е добро, известно време да ја ограничи нашата делотворност, што в случај како Павле, па да го стави во затвор, ние се плачеме, не помислувајќи ниту за миг дека Бог тоа го прави, може би токму за наше добро. Значи, овие се тешки, пазите, Тешки прашања често пати не мачат во животот. Господе, зашто вака? Зашто мораш ова вака да биде? Но немате да заборавите оваа лекција. Подсетите се на Јона, на Јосиф, на самиот Исус. Ако, ако не го сватиме ова, ако во, во таквите случаеви се плачеме, се тешко ние, па ние го, го лишуваме Господ од неговото задоволство под наводници се тоа. На Господа му е угодно тогаш кога ние учиме лекција низ таквите случувања во живот. Затоа што знае дека од тоа ќе произлезе добро за, за, за нас. Крајната цел негова е нашето спасение. А ние често пати се ограничуваме на овој наш земски живот, па и случувањата ги толкуваме според тете. Некој наше гледање, забораваме дека крајната цел е спасението вечниот живот, не овој живот тук. Мораме да сватиме дека и карањето представува дел на неговиот голем план и дека христијанинот понекогаш под прачката на страданијата и болката може со својот Господ да стори повеќе отколку кога се наоѓа во активна служба. Тешко, тешко се нели сватливи, прифатливи ваквите а, и цитати и стихови, ама факт е дека ова треба да ни влее надеж. Ова треба да ни влее надеж кога поминуваме низ некои потешкоти и дека Господ не не заборавил, Господ не не оставил, не е дека е рамнодушен, не мисли на нас, не. Току угодно му е на Бога, истовремено чувствува и болка, а и му е угодно дека ни с такви некои процеси затоа што сето тоа ќе не одведе до спасение, она што толку многу тој го посакува за секој од нас. Дека му е слава на Бога што е таков, што имаме таков Бог, и да се научиме да гледаме повеќе со очите на верата, затоа што тој е наш Отец, ние сме синови негови наследници и секојаш го сака доброто за нас. Слава на Богу, што наш. Амин.